Ho, histos! Hai sindones huperen humenu hudatos heliontai heos an leucainontai. Ex hon hai acestriai episcevasdusi himatia linea ta rinomactra deraia piliscus. Ha rupainomena hupotes pluntrias qudeti e te coniae cae tor saponi palin plunetai